Saturday. assalamu alaikum barkan mu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na ina dalili kamar yadda aka sani shirin ina dalili shine da ke duba abin suka shafi rayuwa zamantakewa al'adu siyasa tattalin arzikin kasa da ma dukkan abubuwan da ake ganin ka iya kawo sauyi musamman a cikin wannan tafiya ta demokradiyya a Najeriya suna Dahiru Ahmad ni zan jagoranci gabatar da wannan shirin na ina dalili tsawon kamar da aka sani abubuwa da dama na faruwa cikin siyasa da kuma da demokradiyya wanda aka ce akwai madubi da yawa akwai gishiri akwai maganar abin da ya shafi yadda za a daɗaɗa ita demokradiyya tafiyar da ya kamata akwai kuma abubuwan da ake ganin ka iya kawo tarnaki musamman a cikin demokradiyya irin ta najeriya wadda ake ganin cewa tana rarrafe ne har yanzu duk da yake an kwaya shekaru goma sha shida ana wannan mulki na demokradiyya tun daga shekarar 1999 kawo yanzu amma hakan bai sa wayannan tarnakin ba an cire su gaba daya duk da yake wadansu suna da tunanin cewa ita siyasa ma idan ba tarnaki a cikin ta to babu siyasa ma baki daya kenan sai ana hawa ana sauka sai ana samun kalubale sai ana tashi sai ana samun faɗi tashi sai ana samun rashin jituwa sai ana samun rashin wato ma'ana fahimtar juna sannan siyasa take kyawu kamar da waɗansu suke da wannan baki daya wasu kuma suna kallon cewa siyasar a samu fahimtar juna a samu haɗin kai a samu yarjejeniya a samu a tafi tare a tsira suke tare ta ce ai kira siyasa baki daya yau wannan maudu'i mu zai duba ne akan abin da ake kira ma'ana kabilanci a cikin demokradiyya ko kabilanci a cikin siyasa irin ta Najeriya Najeriya Allah ya hore mata irin harsuna daban-daban da ƙanan yaruka da ake ganin cewa ah, sun mamaye Najeriya baki daya ciki da waje akalla ana cewa akwai harsuna a Najeriya da manya-manyan su da kana su baki daya sun fi ɗari hudu a Najeriya wanda ake baki baki daya kowanne ka taba zai yi wannan yaren nashi ko kuma zai wannan harshen nashi kai tsaye shin a cikin siyasar Najeriya me ke jawo matsaloli da ake gani a halin yanzu me ke jawo kabilanci a cikin siyasar Najeriya idan har yan Najeriya ne lokaci guda kowa ya amsa sunan dan Najeriya idan ka fito daga arewa maso yamma idan ka fito daga arewa maso gabas idan ka fito daga arewa ta tsakiya idan ka fito daga kudu maso kudu idan ka fito daga kudu maso yamma idan ka fito daga kudu maso gabas to me zai sa ba za a haɗu wuri guda ba a cire kabilanci ba kida idan muka ga cewa wani ka iya kaiwa gaci sai mu haɗu gaba ɗaya mu sai a kan gaba ɗaya wasu na kallon cewa akwai matsala kwai daga sai ga irin abubuwan da ke faruwa a halin yanzu kan batun da ya shafi magana da demokradiyya a zaka a Najeriya wannan shine madurin za mu tauna a cikin kabilanci a cikin abin da ya shafi Najeriya da a demokradiyyance baki daya a muna tare da wato mana baki guda biyu amma ɗaya ya riga ya zauna yanzu haka muna jiran bakon namu nan gaba kaɗan zai shigo da mu ci gaba da tattauna da shi kan wannan maudu'i na mai muhimmanci kabilanci a siyasar Najeriya ba bakon namu wanda ya riga ya zauna a hali yanzu shine Malam Abdul Aziz Hassan Malam Abdul Aziz Hassan barka da zuwa barka ka ina gajiya lafiya na gaji a gida ya ayyuka to sha Allah sanin mu to madalla ah, matsayin shimfiɗa kan abin da ya shafi maganar demokradiyya da siyasa a Najeriya akwai batun da ya shafi kabilanci a demokradiyance idan mutum ya fito ta takara koko idan ita demokradiyyar kanta mutum ya fito da neman wani abu sai ka duba ga cewa kila ba harshe na yake yi ba kila ba yare na bane kila ba addina ba duka wannan yana haɗuwa ya zama wuri guda baki daya me ke jawo kabilanci a cikin siyasa irin ta najeriya eto eh hmm. jama'a assalamu alaikum alaikum assalam ah, a ainihin gaskiya mutane a siyasa irin tamu ta najeriya hmm. in ka duba a dama an shirya shi ne domin ya ya nuna irin al'adunmu addinanmu da sauran abubuwan da aka sanmu da shi mu 'yan najeriya ka gane kowace ƙasa tana da irin tsarin siyasarta amerikan nan ma da muke koyan su suna da irin nasu tsarin to amma abin haushi ko in ce abin ta kai shine shine irin siyasar tamu ta najeriya muna wata irin siyasa ne wanda ba ma tunanin abin da za mu bari a baya ko da mun kau ba ma bisa mulki wasu in suka hau fuskansu yakan sukan makance ne kawai ko don daular da suka riska ne a gwamnati da sauransu sai su manta cewa ita najeriya nan ƙasa ce faɗe dunkulaliya kamar da aka nuna mana a tun 1914 da najeriya kudu da yamma gabas da arewa suka zo suka game suka zama eh, abin da ake ci amalgamation to ka gani shi siyasa irin tamu in mutum yana da kwarjini ko kuma yana da jama'a to a kuma yan adawa suna neman yadda za su samu su rage masa wannan kwarjini ko martaba to sukan kawo wasu dalilai irin na kabilanci da kake magana ko addini ko kuma dai wani abun wanda kusan tarihin ƙasar nan ya nuna cewa tunda aka faro siyasan nan in ka duba kafin 1914 eh, din hmm. da nake magana hmm. ko bayan 1914 din ma kusan dai in ka duba yankuna ne arewa gabas kudu da haka na haka eh, in ka tsarin ma yadda ya dauko ma tsarin ma eh, na raba kan mutane ne tun farko tun farko ma tsarin ma na raba musa kabbalanta na kuma yi maganar siyasa nan da aka fito daga cikin ta 2015 din nan kagan shi ne ma ya fito karara sosai ya nuna eh, batun wannan kabilancin da muke magana mm. domin Sotari za ka gan eh mutum gashi ya fito dan takara ne fitacce da sauransu amma yana da dan alaman ga inda ya fi bada nauyinsa wanda kuma mutanen da suke mara masu suma din haka tafiya ake akwai batun addini domin barin kawo misali in ka duba yanayin siyasa mutanen da suke kudu maso kudu jonathan suke suke za su bi eh, buhari kuma mutane ne daga nan arewa ka gani to da sauran yankunan arewa ka gani to so ka duba shi wannan abun ya dawo usili ne ba wai yau ba ne hmm. abin ya daɗe a siyasance haka ake tafiya hmm. sai dai kawai ana neman a haɗa kai a zama tsintsiya maɗaurin kida za ka ji ana kawo batun hmm. ai kasan dunkulalliya ce eh, gashi gashi gashi amma a inafin gaskiya siyasan mu ko ta gobe ne ko ta jibi ne mai wanda zai taho kusan a haka zai dinka amma shi menene ma ka menene kabila kabila kowa kabila ne ba wanda ba kabila wani kowa kabila in dai kana da yare kai kabila ne in dai bana jin harshen ka baka jin nawa dukan mu kabilu ne kuma kabilun nan kamar yadda ka faɗa a matashiyarka muna da kabilun nan kusan sama da 400 kwanan baya ma aka gano wasu mutane a can wuraren ko adama ne wasu komo suna can kan dutse da tsirara za a gansu sai da su shafa ma kansu wani mai ka gansu ranar kasuwa suna kyalle suna walƙiya dan fata ko ganye haka na gabansu saboda haka siyasar najeriya shanin kabilanci da wuya ne mu iya cire ta a ciki domin duk wanda yake so ruwa gudu to zai kawo batun kabila wato ita ce abinda 'yan siyasa ke ɗauka a matsayin ma'auni na sanya rashin jituwa tsakanin al'umma baki daya eh, ma'ana idan kana tunanin cewa kai wane ne zaka faɗa al'umma ka cewa to wane fa karku zaɓuwa ne saboda shi kaza ne shi kaza wasu na kallon cewa tara. an dan su a kaucewa batun da ya shafi maganar kabilanci lokacin da demokuraɗiya ta dawo daga shekarar 1999 lokacin da ake zaben shugaban kasa wajen shugaban wasu. wasu yaba da zaben da aka yi a wannan lokaci duk da yake an fito ne daga soji abdulsalam ya miƙa masa amma sun gan yan najeriya sun yi kokari wajen zaben shi shugaban kasa a wannan lokacin ba tare da la'akari da kabilanci a nan addini ba a wannan lokaci baki daya har ana tunanin ma kila kabilun sama inda ake tunanin cewa ya fito daga yammacin kasar nan ba su ma zaɓe shi kamar yadda sauran wurare suka zaɓe shi gaba daya me kake tunanin ya jawo haka a wannan shekarar 1999 to ai in ka tuna mm. kuma akwai akwai shekarar da aka yi irin wannan zaben kuma ta abiola mko abiola kusan haka din ne shi ma haka overwhelming eh, eh, eh, me zan ce haka aka zaben nan ta abiyola aka fito mm. kwai da kwarkwata aka yi wannan zaben abiyola wanda zabe a tarihin zaɓuɓɓuka da ake ba taba yin zabe wanda sahihin zabe tsayayyen zabe kusan irin wannan ba kuma kaga lokacin babu wa'annan na'urar ta zamani da ake amfani da su yanzu ta su rida card reader da sauransu dinnan ka gani kuma babu ishu na batun kabilancin nan shi ma jan kusan haka din ne to amma eh, kamar yadda na gaya maka ne wasu in suka gan abun ba zai eh, ba za su samu galaba ba sai su kawo wata dalili ai wannan siyasan da muka fito daga cikin shi wanda ya haifar da buhari ai mun san akwai batun addini ma a ciki da kabilancin akwai addini ma an kawo batun addini amma shekara goma sha shida 'yan najeriya ba mahaukata ba ne sun riga sun gajiya kuma sun ga yau saboda haka gobe suke tunani to wani dodorido za musu babu saboda haka sun riga sun amana cewa su canjin nan fa suna bukatan canjin nan da krista da musulmi da kowa ne kabila ma kowa ya goyi bayan canjin da mun kowa ta bakin buhari eh, jiki magayi kowa ya ji a jikinsa akwai batun da ya shafi maganar mulkin soji wasu na kallon ila abubuwan da suka faru a shekarar 1999 da kuma a lokacin da wato mana shekara ta 1993 lokacin da aka zaben shi biola kai wasu na kallon mutanen najeriya ila lokacin sun gaji da mulkin soji ke sa duwan da zaran wanda ya fito sai a ce to shikenan a haɗu gaba ɗaya a koma mulkin farar hula kana tunanin hakan shi ya jawo wannan a lokacin wannan